Hey. sa dalaga Na kundi dahil sa pag-ibig ay tinalikuran ko na sana Dalaga na balak makasama Mula sa simula hanggang sa magsipagtunugan yung kampana Makasama ka na para bang tadhana At kamatayan lamang ang nag-iisang pintuan Kung wala ka ang tadhana Sadya ka hanga-hanga Ibang mga babae sa mundo kinalimutan ko na para masabi lang sa'yo na tapos na ang panghiginaw Ang puso ko naghihikahos pagkat naliligaw Ngayon paos na paos, nasa kasisigaw Na ngayong pangalang laos, nasa kalilitaw ikaw Ngunit bakit parang maraming nakatitig sa atin At parang hindi sila sang-ayon sa pag-ibig natin Mahal kita kahit may pagkaalanganin Bakit sabi mas mukha ka pang lalaki kesa sa akin Hindi ko maipaliwanag ang lahat Marahil ikaw ang laging hinahanap Ikaw ang laging hinahanap sapagkat Sing ko ikaw ang nasa isip Hindi kita hanggang sa panaginip paliwanag ang lahat Mga ikaw ang laging hinahanap Ikaw ang laging hinahanap sapagkat Isip ko ikaw ang nasa isip Bitin kita hanggang sa panaginip Sa ikaw ang iniibig ko Ang buhay parang dagat na kung saan lahat tayo nagtipon Sa dami ng isda nakabingwit ako ng hipon Hindi ka nang maganda pag hindi nakatalikod Parang ipot ka ng ibon magpakipot Hindi ka nais-nais pero hulog ka ng langit Nakakaati kahit puro kuto ka sa anit Kalait-lait pero kahit upod ka ng pangit Sa'kin mas kaakit-akit Kapag kapag natuto kang mag-ahit Hindi ka man napiling ikaw lang ang kapiling ko Kahit hindi pilitin ikaw ang pipiliin ko Para kang rebis Ang sarap na feeling ko Ikaw ang namimiss ko mismo At kung kasama ka para Parang naglakad ng aso kaso di Pagdalit si San Goku parang kamukha mo babe Pero ikay between kapag sa langit nakadungaw Kahit parang in between ka ng babae at bakulaw Hindi ko maipaliwanag Hindi ko maipaliwanag ang lahat Marahil ikaw ang laging hinahanap Ikaw ang laging hinahanap sa pagkakas iba Ngunit ko maipaliwanag Hindi ko maipaliwanag ang lahat ikaw ang lagi hinahanap Ikaw ang laging hinahanap sapagkat Isip ko ikaw ang nasa isip sa panaginip Sa ikaw ang iniibig Isang araw dumalaw sa akin ang aking dating kasintahan Ang sabi niya, uy meron akong nabalitaan Nang ikwento niya ako'y napaisip Sa pinapatahimik luma ay pinaliguan ko ng bala Hindi ko maipaliwanag Hindi ko maipaliwanag Marami ko laging hinahanap Ising mo, ikaw ang nasa isip mo Bakit mo talaga? Ikaw ang Ikaw lang at wa... Uh, teka, teka, teka, teka Ngunit hindi, hindi Maliwanag na lahat